Thank you. pancene wong urip iki yo gak langgeng. Apa maneh lek ndelok kanca-kanca saiki iki tambah suwe tambah akeh. Lho, sing tak erani kaya Margun. Margun iku lho. Cik sombongi. yo apa kae tisok basa Inggris titik-titik ngono wis ngalor ngidul. Mosok tuku rujak nggae basa Inggris. Tuku dawet nggae basa Inggris. Lho iya lek sing dijak omong iku mangerti ngono. Ya wis akeh gak ngertine. Kapan ya iso kepethuk aku tak takonane. Hai, halo, good morning, Mr. Ali. Uh, good morning, Mr. Markun. Eh, can you speak English? Yes, I can, but little only. Good, good good jer jer jer ah. good jer waliat where are you going mr malcolm yes i go to do the temple sukorejo Ah, why you go to the temple Sukorejo, Mr. Magon? Yes, I go to, the temple Sukorejo. It was Ludok Wijaya Kusuma. What is Ludok Wijaya Kusuma? En Ludwig Jagusuma? Yes. En Ludwig Jagusuma Yes. En Ludwig Jagusuma? En salah nek nurut tangga kanan kiri gak kena diinggris no ya apa liya mengamuan iku. Wah, kok niku pancene Lah ngono ae wong gak iso njaluk tulung tangga teparu kon niku kon kon. Lah wis Ludruk Wijaya Kusuma kon takon apa Ludruk Wijaya Kusuma? No Inggris iki udah ana Ludruk. Oh, Ludruk ya Ludruk. Ludruk ya Ludruk ya. Iya. Dadi kon niku iso temen tah basa Inggris iki. ya apa iso ya apa kon niku jaman saiki wis maju. Heeh. Delan sekolah-sekolah iki saiki. Heeh. ngomong sak kancane lak gawe basa Inggris. Hmm. Lah buru iki apa kon? Perpisahan arek mahasiswa iso apa sing ngekek sambutan iki? Sopo iku? Lho, mbo. Oh, gak selamat kon iku. Tak sangka no kon. Ngaku hmm, ngaku gak undangan kok. Hmm. tapi kon gak tau ngekek sambutan ngono. Lho, gelek aku ngekek sambutan ya apa? Mosok. Lho iya ne, upamane koyo sambutane arek ngene pelajar-pelajar ngono. Ya kaya basa Inggris aku. Ya kon iku. Iya. Si kepingin ro sik kon lek ngekeki sambutan nang gone arek pelajar-pelajar. Hmm. Kepingin ro aku. Oh, kon kepingin ro. Iya. Ya, saiki tak coba ya. Mm Tapi anu lho li sambutan iku mesti ana protokole. Hmm. Lah saiki protokole sapa sing dadi? Sapa iku? Ya kon wis. Aku. Iya. Gawe basa apa? Ya basa Inggris. Oh, ngono ta. Iya. Ya, tak coba Pemane ya. Pamane saiki aku lungguh nang undangan. Heeh. Mm -mm. Nah, saiki sampe Iya. Nang para hadirin. Uh, ladies and gentlemen, uh, that is Mr. Makul. I am from Indonesia. Hmm. Ayo, mulai. I, I, and I, on I, do I, do I, and I I, and then I, thank you very much. Uwi. Lho wis, lho lah kok mek setitik ngono. Lho masih setitik lah. sing dadi lah isine ta. Oh ana isi. Ono. Oh, Apa isine? Lah beton ni. Oh panganane tok ae. Sing dimaksud isine iku artine lho Li. Oh artine. Iya. Lah mangkane aku takon artine. Hmm. Sebab aku iki gak tau krungu gawe bahasa Inggris koyo kon iki mang. Iya. Lah saiki aku takon artine. NIC on the today artine. Iku aku mancik nak watu gede lho. Oh, uh, detu deling. Detu deling watune gede ngoling. Hmm. En I plung and the new. Aku kecemplung nok banyu. Hmm, kok gak mati pisan kono iku. Lah ya apa bener. Ah? Iku arane cara Jawa di Inggrisno iku sing diarani bahasa Inggris-Inggrisan. Lho, lah Ya Inggris temen. Sing temen. Heeh. Mm Lho ya iku sing repot aku cian. Durung iso. Iku durung iso li aku. Saiki iki kan tarap-tarap belajar. Iya, iya. nek gelem belajar kan mesti iso. Mm Sebab awak dhewe iki kudu duwe nafsu belajar. Iya, belajar ya ngono, mm. aja setengah-setengah. Kon kaiti iso wis kok tonjol-tonjolno iku gak bener Iyo. ya. Mm -mm. Nah, saiki tinimbangane ngangger ya. Ayo mlaku-mlaku ayo. Nang ndi? Nang Pasar Turi ndelok pembangunan Pasar Turi lho. Oh iya, tambah gedhe. Eh, eh, rene. Volete rilascio? Thank you. dulur, Cok. Mbah metale pura apa kak jare nglapo nyaman cepat laris mbak Oh, iya iya. Anu terus tanya. Iya. Tak temu bi Ali Njobi. Oh, Jobi. Iya. Jobi nyemene sare repot. Hmm. Biasa na Jobi ya, juk tojuk nang baru njero wae. Ya la duare le lo mo lele. Eh, meleng akaran Jobi. Pola apa? Minta kabin, anak saya kabin ya, yang jebuk. Hmm. Tak Tayol leen. Iya. Pak Setia tak mule, tolong rapa le mong bodole. Jajal penabuk, esare eh, de berung. Berung di apa? Ora bodo berung, biasa ana bodo desa, Kak. Siapa ya? Jelo. Ala kenapa lo? Jelo. Jo bende. Kak Su eh. Le iya le. Beres, Kak. enak. No banyak cokokan, pokok kena yang kebanyakan mare. Iya. Pas dia ada dek rumah Inja engkau jadi ketemu mak nabi embu. Ketemu mak bin embu. Iya. Bukan seromole ya dik le. Tak tahu beda perlu apa. kok je seromole? Iya. Lama. Jumpin wa. Laro. Pergi mana kira tahu macam tu. Ya, engkau lo mole? Dina. Lama le jom. Hah? Ya ora mah kare tak mule iki lho. Tak rimah wae. Mengke engko tak mule apa, Mak? Kakek kak minta kabin. Iya, pola mangkana engko kok mule iki lho minta kabin. Pas dek remah setia. Dek remah lek setia aja lho. Lah cong mule ben cong deki memperkara kakek ya si minta kabin lek rondeng ya bi man. Sokor mule. Lah cong mule ben. Lah dek ya ben. Kak, Derma air noro cerai ya. Iya. kok mulai ya. Iya iya iya. Kok mulai tak? Iya. Ngiring. Ya mulai bu bojong. Ya mulai tu kirim nabi bimbun ya antar kemacan. Saya ireng jebo lah. Iya makanya kok e mulai kok ikabi lagi bitum kok kalau kira mole bu. Iya mole, Contoh kirim bu yak rundingan bimak. Ilamara kira e. Jadi setiap kok mole? Mole. Iya lah mulai. Derma air setiap. terus nah, terus be nyeper be kebun sapa mak tumpuk eh, apa sapa ya iya. wae petangguane mangan sak mangan ngombe sak ngombe aleman ngombe kopi nek gak anget yo gak seger apa maneh nek waktu mangan iwake nek ga empuk yo gak enak lah yo apa tambah tuwa gak tambah seneng gak tambah sehat untu tambah goyang tambah pokak lho semono ne maneh lho iya nek biyen aku sik enom nyambut gawe nyukupi kanggo rumah tangga. Bareng aku wis tuwa, le nyambut gawe wong tuwa e mampawan balung pe. Untunge bojo e mang kok ngerti. Lho iki le oleh-oleh bojo iku e mang. Sing jaran urip gotong royong, nek wong lanang gak kuat nyambut gawe, bojoku nyambut gawe. Dinak ngarak. Ya ana ya. Leno, gladuk. Gladuk. Sampai niku yo napa, Kak? Ngomong napa sampeyan? Kuwi iki iki medayo. Eh, medayo. Medayo. Lah kok ngoten omong sampeyan? Niki nek omong Madura glenon. Hmm. Lah nek omong Jawa niku kula nuwun. Eh, gak iya. Eh, boten semerep nek ngoten. Kula nuwun, Kang. Monggo, Kang. Leres mriki griyane tumpuk. Lho nggih. Sampeyan mak tumpuk. Lho mboten bapakne kula. Mboten ngeten lho Kang. Nggih. Sampeyan niku bapakne tumpuk. Leres mriki omahe tumpuk tak nggih? Nggih leres. Nek cara Madura emak Kang, nek cara jowo bapak. Eh nek mbok niku nggih mbok. Ah. Nek bapak cara Madurane emak. Mboten semerep nek ngoten. Aneh iki Kang. Monggo yuk. Pundi bojone dika? Anu tasik nyambut damel. Oh, dhewean sampean iki kaki. Nggih. Anu caknya kok kok pateng ngerti ya ngacak jo. Kula mriki niki enten gawe ni kali dika. Oh, enten damelen apa sih, Kang? Nek pancene sampean kantuk. Eh, nggih. Tumpuk niku ajeng kula kantuk akan anak kula jubi ni. Oh, dadi nek ngoten sampean mriki sekalian iki wau. cekak cingkrange <laughs> niku lho niku cekak nyincinge <laughs> cekak cukupe kula iki kami soso len Kang ngelamar oh dadi sampe niki ngelamar ta hmm. ngarepaken anak kula sampe nang salaken anak sampean nggih oh jobin jubin, hmm, nggih nggih nggih nggih kula niki ngeten lho Kang kula niki pawakan wedok sebab anak kula wedok nek sampean niki ngarepaken anak kula mboten keciwa ta tembe mburi mboten pun niki pun dadi anu cita-cita anak kula jubin niki sebab kawontenan kula niki keadaan kaya ngeten nggih pun sakniki ngeten mawon dadi singkat mawon kula trami lamaran sampean kula terima. Nggih yo. Kang syukur kang nek ngoten kang nggih. Nggih yo. Nggih padha menjing pun kuwatir nek sampean dadi besan kula. Nggih nggih yo. Pun kuwatir kang. Nggih. Semerep kriyan. Napa ni? Semerap krian Lho, Pabe gula niku. Oh nggih. Nggih. <laughs> Paribasan. Ya niki kangge kangge tandane kemanten peningsih oh, peningsih nggih nggih trimo niki nggih nek mpun niki diga trimo nggih ngarahe kemanten minggu ngarep niki mawon kan nggih nggih nggih empun lho kula ajeng mantuk monggo monggo dadi minggu ngarep ngarahe nggih minggu ngajeng amek mawon kangge kula nggih benjing mawon nek bojone teko kula mriki oh nggih nggih yu mantuk lho monggo ah ya opo rek kawit aki mah ngomong-ngomong-ngomong nek ngono anakku iki rezekine akeh ya kan. Lho iki lho sing diarani nek wong tuwa gelem prihatin, gelem tirakat, anakku sing umur 15 wis dilamar wong. <laughs> Arek iki malu nok endi gak muncul blas iki. Bok, Bok. Tunggu. Ini nak metu sak untara nak ayo omong-omongan. Sapa <laughs> yang meneh ngejak omong-omongan iku? Lho, enteng arek iki. Kon manduk jero mang gak krungu nak. Ana apa sih? Mosok bapak emang omong-omong mbek Dayo gak krungu kon mau? Lho, krungu aku jero nek ana Dayo. Eh, ero ya. Kan aku gak ngerti omongnya tak tinggal metu, Pak. Iya, iya, iya, Tapi ngene nak ya. Sebab bapak iki anak mek siji kon. Apa kon gak kepingin nak upama meni-meni iku mang loro iso rumah tangga dhewe, kira-kira ngono? Oh, kawen ta? Iya. Aja ana ngomong apa-apa isin aku. <laughs> Oh, isin. saiki ngene ae bapak ape ngongkon kon gelem ah kon saiki nang kutho susulen makmu nggone loji ngerti aku aku kenal wong nang kutho iya iya Lho ya apa rek kon ngono ya tengen. Mosok kon gak ngerti mripatmu ya awas. Kutho ngono papan rame. Nek mlaku minggir wae. Barek rungokno nak, nek ono tin tin tin iku montor, ting teng ting teng dokar, kring kring kring sepeda. Piek piek piek tukang pijet. Mosok tak krungu kok. Iya. Ngene lho Pak, ngene nanggone kutha iku ya Pak. Dagane mak iku soge. Lho iya. Saiki ngene ngopo ade mau soge ku gak wani Pak, gak iso kok kliru. Eh, mosok ngomong ngene gak iso sik kono Ya ngomong biasa kaya bapak mbek kon ngene lho nak, tapi basa. Oh. Mak iso aku. Mosok mendaya gak iso. Gak iso ya nek mendaya mbek tonggo kene iso nak basa ge wong kutha kono gak iso kok nang SC Saiki ngene, sebab kon iku wong desa, lalu wong kutha lak ramatama ta. Lah saiki ayo latihan kon tak coba. Ngono lho oh, ngerti ya? Aku pun ajari dhisik. Iya. Ya wis ajarono. Iki tembung saupama kon dadi wong kutha. bapak iki tumpuk ya kon bapak tumpuk iki oh aku dari jeragane jeragane kon kan dari aku iya ya wis ya tungokno ya permios <laughs> eh permios sampean kula nuwun nggih monggo kula ngriki ten perlu ning oh ten perlu nggih sampai sinten kula tumpuk <laughs> tumpuk eh, nggih kula krungu-krungu nika jeneng tumpuan niku wong wedok nggih Buyar ae wis. Ya apa sih omongmu gak karo-karo. Iki go opo? semu mbak aja. Iya. Kasang temen temenan iki mantap. Oh, pikun ngono kok niku. Kapan? Ya saiki budhalo. Wis bapak kak senyangane opo penyangoni slamet ae. Nek kepethuk makmu ngomong, "Mak, peno mulya mergo bapak lara." Ngono lho. Oh, diwara lara ya? Heeh. Engko sing mati lan mule. Iya. Iya disika kon. Hati-hati lho, Mbak. Iya, iya, iya. Eh, ala tak dongakno supaya bisa seger waras aja ono opo apa ngono ae wis. sampean enten perlu ne ta? Nggih. Kajeng madosi griyane sinten? Ana padhe madosi griyane mbok kula. Tapi kula mboten semerat ngene wong kula mboten tau kesah kutho kok. Oh, terus madosi mbok sampean. Alamat e? Alamat e terus bapak kula. Jalan Margopura nomor 10. Oh, jalan Argopuro nomor 10. Nggih. Oh, lewatan pun celak mawon dugi mriki. Lho, enten tidak? Nggih. Kira kira mate ing Pak Becak napa Joko mlaku ta mawon? Mlapa nggih saged to Pak Becak nggih, kinten-kinten namung selangkung lah ongkose. Selawe? Nggih. Lho, dhuwit selawe. Mangka dhuwit kula kali 5 rupiah niku. Oh, ngeten manpun gampang mangke kula sing nambeli saged. Lah, sampean niku mriku madosi griyane sinten ta? Griyane Tamah Yudi niku jragane mbok kula. Oh, dados mbok sampean niku nyambut damel ten griyane Pak Wahyudi. Nggih. Oh, lek ngoten kula pun tepang. Lho, pan kenal. Nggih. Oh, Malah nggih lek uh, eh, sampean mangke dateng Jalan Argopuro nomor 10. Lah niku mangke sampean padosi griya.